mal pli da for varmo, pli da electra curento. Ce technicai apparatoi, daure perdiges energio, en formo de for varmo. Helpete certai materialoi, eblas recerpi parton de tiu energio en formo de electra curento. Vienai esploristoi nun successis decifri la conduton de tiai materialoi. Iam comence de la decnaua iarcento, la germana fisicisto Thomas Johann Seebeck malcovris che temperaturae differenzoi laulonge de electre conductivae materialoi causas electra intensioin. La effico, qui es nomon portas tiu fenomeno, estas applicata cefe por la mesurado de temperaturoi. Set gi povas ancau esti applicata por cerpi la temperatur differenzoi, kiwi exemple ec estas pro la forvarmo de machinoi, electran curenton. Se oni exemple cundligas la varmegan exterajon de rupgassa tubo, helpe de tauga materialo, cun la malpli varma circauajo, tiam parto de la alicase perdita varmo povas esti recerpata. Porce tiu proceso funcciu efice, la applicata materialo unu flanque devas possedi altan electran conductivon. Ali flanque, gi devus laueble bone isoli temperature la varmegain cae malvarmain zonoin unui de la aliai char alicase la temperaturoi emus egaligi, cae tiel malaperus la efico. Ciel aparte mult promessae montrigis tiu cele materialoi cun speciala cristala structuro el etai moleculae cagioi, en ciui estas enclositai unuopai atomoi. Tia atomo povas ja oscili en sia cagio, sed gine estas fixe instalita en la cristala crado. Esplorista gruppo de la Tecnica Universitato de Vieno nun successis trovi clarigon al tiui materialoi estas tiel malbonai conductantoi de varmo. En solida corpo, la varmo disvastigas en formo de cradai osciloi, kiui movigas kiel ondoi, la tiel nomatai fononoi, tra la materialo. Se tia ondo trafas malfixan atomon en caggio, gi donatsas parton de sia energio al gi. La atomo je certa maniero forprenas de la ondo gian impeton, clarigas esploristino. Tio bremsas la disvastigian rapidezon de la fononoi, cae conducas alla surprise mal alta conductivo por varmo. Por mal la secreton de la efico, la esploristoi plenumis multain experimentoin, cun diversai materialoi, cae disvolvis computilain simul modeloin por modeligi la quantum mecanicain procesoin. Helpe de la nova concepto, nun eblas pli bone compreni la conduton de tiai materialoi, por povi pli celite serciadi, pri ancorau pli efficai materialoi por termoelectrae apricoi.